electrae scutiloi por la en urba trafico. Pri bicicloi por la trafico al kai en la urboi, jam aperis citie en la esperanta retradio multae son articoloi. La biciclo certe estas la plei economia kai medicon vena veturilo, kai gi estas vaste usebla gi farigis ec pli valora, ciam aperis la eblezzo equipigin per electra motoro. Tiai bicicloi nomigas pedelecoi. Tamen biciclo ne estas universala veturilo. Exemple, se oni devas al voyagi per traino, tiam la comportado de biciclo estas ne practica, au ec ne ebla por relative mallongai distanzoi, post alveno en la urbo, existas du rada veturilo, quiu ja similas al biciclo, set oni cutime staras per unu piedo surgi, dum la alia piedo pelas la veturilon. Temas pri scutilo, au scutero, scottero. Ien cio legeblas prigi en Wikipedia. Scuttilo estas veturilo, cun tabulo sur quiu oni staras, cae gi havas du radoin. Same kiel rul tabulo, oni devas treti por antaueniri, sed estas verticala stango cun teniloi por pli facile gardi equilibron. Kelkai havas grandain radoin kiel biciclo, sed la primulto estas por infanoi, cae estas faldeblai por facile comporti. Tio estas transporta rimedo, quio estas peligata per rei rado per unu piedo de la tero. Dum la alia piedo staras sur platajo mal alte super la tero, quio cunigas malantawan radon cun directilo cae antaua rado. La trotilo estas priregata per de directilo simile kiel biciclo. La trotilo estas equipita ancau per bremsoi, au per per pieda, kiu per frottado bremsas recte la malantauan radon, au per classicae bremsoi, kiui estas simile usatai en bicicloi. Nunai progressoi pri elektra motoro, malpesa baterio, cae elektroniko permessas motorisi la scutilon, por fari el efican e pilon, por long distanzae iradoi, sur suffice bona trotuaro au chosseo, sen troa declivo. Tamen la trafic regularo ne antau vidas permessi motor hava in veturiloin, sur la voioi por piedirantoi. En multae landoi la trafic regularo iam permessas la uson de electrae scutiloi, sed exemple en Germanio, la reguloi por la uso de electrae scutiloi kiel veturilo en urba trafico estas absurdai. La Germana politico neglectis electrae scutiloin, cae simila in veturiloin, dum multae iaroi. La Germana industrio aliflanke estas preta gi disvolvis la technicon, ca iam construas la veturiloin. Sed la germana stato mal helpas gian usadon. Oni besonas por gi conduc permesson, kiel por automobilo, cae pro la absurda situatio anca ne disponeblas a por gi. Ce motorizitae veturiloi, la zorgo prilassano estas ciam granda, set rilate al electrae scutiloi, gi estas sen basa. Se oni consideras la dangeron privundigio, tiam normala biciclo estas almenau same dangera. Biciclantoi ne besonas cascon. Per electrae scutiloi, oni veturas maximume dudec kilometroin en horo, ancau mal supren. Tiun limigon povas enconstrui la productantoi la plei granda dangero por biciclantoi cae usantoi de electrae scutiloi, el iras de la automobila trafico. Necessas urge investi monon por securae biciclae voioi, ciui tiam estos malfermai, ne nur por bicicloi, sed anca por electrae scutiloi. Levas la bon humoron, veturi per scutilo, La presoi por electrae scutiloi comencijas ce quelcae cent euroi. La atingebla distanzo de dec quin gis dudec kilometroi sufficias ciu case. La electra scutilo signifos pliricigon de la urba trafico. Nun, nur la germana stato devos permessi gian uson.